wa ghairahu utamkusanya yule aliyefanya maovu na mwingineo wala yakusu biha ahla almaasi wala allah mtihani huo hatawahusisha wale wenye kufanya madhambi tu watu wenye kufanya maasi wala man bashara dhunub wala yule iliyokuwa sababu ya mtihani huo aliyeenda kuyafanya yale madhambi bali yaumuha jamian bali fitna hiyo Allah ataiwe kwa watu wote waliomo katika maasi yale na wale hawakuwemo liannaha lam turfa wa turfa kwa sababu madhambi hayo yalipofanyika hayakuzuiliwa na wala kuondoka wala watu hakufanya bidii ya kuiongoza anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo akhraja Sheikhan wameitaja Imam Bukhari na al-Imam Muslim hadithi ya Abi Hurairah anasema satakunu fitan zitakuja fitna katika huu ulimwengu alqaidu fiha khairu min alqaid aliyekaa katika fitna hiyo atakuwa ni bora kuliko aliyosimama walqaimu fiha khairu min almashi na yule aliyesimama tu ni bora kuliko anayetembea walmashi fiha khairu min sa'i na yule mwenye kutembea kidogo kidogo ni bora kuokoa katika fitna hiyo kuliko yule aliyekwenda kwa haraka katika fitna hiyo man tasharrafa laha ay tatallaa laha yule ambaye atekelezea akajitokeza kuzivamia na kuingia katika fitna hizo yule ambaye atakayejiingiza katika fitna hizo basi zitamchukua na kumuondosha na ataingia katika madhambi na maasi yule ambaye tasharrafa laha atakayejitokeza zitamvuta fitna hizo na zitamchukua ومن وجد maljaan au maadhan, yule ambaye atakayepata sehemu ya kukimbilia au sehemu ya kutoka katika fitna hiyo, falyaud bihi, atake ulinzi kwa Allah kwenda katika sehemu hiyo, wala siingie katika hiyo fitna. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam وآله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي من أصبح منكم آمنا في سلمه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وما فيها أو كما قال النبي أنا سيما عليه الصلاة والسلام yoyote miongoni mwenu nyinyi akaamka asubuhi ana amani katika nyumba yake fi sirrihi ai fi baitihi au fi nafsihi kama qala shaa ana amani hana vurugu katika nyumba yake na katika nafsi yake indahu qutu yaumihi tunasema anasema kama mtu huyo anacho chakula cha kumtosha katika ule mchana wake katika siku yake ma hizat lahu dunya kana kwamba mtu huyu pamekusanya kwake yeye dunia yote mafiha na yaliyomo ndani yake ibadallah fadlu llahi alaina jalilun wa 'azim enyi waja wa Allah fahamu fadhila za Allah zilizo juu yetu ni tukufu mno tena zenye ubora mno mbele ya waja wake Allah azza wa jalla kadhalika neema zake Allah juu yetu ni zenye za thamani wasi'un kabir neema zake Allah lizienea tena ni kubwa kabisa wa min a'zami an-ni'am na katika miongoni mwa neema kubwa ya Allah azza wa jalla ni'matul amn wal aman fil bilad neema ya amani neema ya amani katika miji, watu kukaa katika hali ya amani, hali ya utulivu, hali ya upendo, hali ya masikilizano, biashara zao zikawa zinaenda, maisha yao wanayafanya. Hii ni moja katika neema kubwa mtume anasema atakayeamka amina fi sirrihi ana amani katika nafsi yake tazama siku ambayo unaamka nafsi yako haina ugomvi na mtu una malezi na watu una watu ambao wanakusakama na kukusukuma na kukutafuta uko na utulivu hata kama una kitu lakini uko katika neema kubwa kabisa kwa nini innahu idha ihtalla al-amn kwa kuwa itapokosekana amani katika jamii fala tasal an ishaqi larwah usiulize juu ya jambo za kutolewa roho za watu watu watakuwa na ujua roho zinatoweka tu kadhalika intisharu lfawda kuenea vurugu na maovu katika jamii ya Kiislamu fafi dhilli al-amni wal-iman, panapokuwepo amani na watu wakawa na iman, tuhfadhu an nafsi za watu zitahifadhiwa, usiwe majambazi wameingia, wala watu wametekwa, wala watu wamepigwa, bali kuna amani. Watusalu al-a'rab, heshima za watu zitahifadhiwa. Watumtashu al-aswaq, watatakuja mjini kwenda masokoni, huyu atauza na yule atanunua, kwa sababu kuna amani katika jamii kwa sababu watu wamekaa katika hali ya amani kwa sababu kuna utulivu hamna ambaye atakayeshindwa kufungua duka lake kwa sababu gani kwa sababu amani imetawala lakini hebu niambieni panapokosekana amani kama huku mjini amani ikawa imetoweka wakapita watu wanaandamana au wengine vurugu lao au wengine wanawatishia binadamu wenzao au wengine wanawaonea raia katika nchi yao hali inakuwaje biashara zinakwenda maduka yanafunguliwa watu wanatoka riski zinatafutwa bila shaka kila mmoja anajua madhara ya kuivunja imani ya kuvunja amani ndugu zangu amani hii ni neema nabii ibrahim khalilullah aliombea mji wa makka haram ya makka iwe na imani iwe na amani kadhalika allah katika neema ambazo alizowaneemesha nazo makuraish eh, akawapa amani wa amanahum akawapa amani amani kutokana na hofu kwa hiyo muislamu inawajibika juu yake kuilinda amani ya nchi yake isiwe sababu ya siasa wala mambo ya wale wenye kutafuta riski kuivunja amani zikatolewa roho zinasimamishwa mbele ya Allah wewe kwa nini roho yako ilikuwa tayari kulitoa kwa sababu ya jambo fulani sio kwa sababu yangu kama jibu mtu huyu wangapi katika watu wamekufa wakatoweka maisha haya kwa sababu isiyokuwa ya dini kwa sababu isiyokuwa ya haki ni sababu za bati kwa hiyo kuna haja ya kuichunga amani yale ambayo yatakayoivunja amani katika miji yetu watu wakawa tukamu salawati wa tu'maru kwa sababu amani ikiwepo sala za jamaa na jumaa zitasimamishwa na misikiti itaimarishwa lakini wallahi billahi alaikum pakikosekana amani paka watu wanatembea kwa hofu bila kuwepo amani, haya yote hayafanyiki. Na kuna baadhi ya watu wanachochea masala haya ya uvunjifu wa amani na wakidhani kwamba wanachokifanya ni sehemu ya dini billahi alaikum utaulizwa mbele ya Allah wewe unaandika wewe unaoshajihisha kwa mdomo wako wewe unaoyachochea mambo haya watu wakauliwa watu wakakosa kufanya shughuli zao watu wakawa hawa amani hawana amani katika majumba yao tazameni miji ambayo pamekosekwa na imani patakosekana amani namna gani watu wanahama namna gani wazee na watoto wanapotawanyika wakifarikiana namna gani uadui ulivyoenea namna gani biashara zilivyokatika na kuharibika kwa hiyo masuliyatu almuhafadha ala al-amn fi al-bilad ni masuulia ya Uislamu kuhifadhi amani katika jamii katika nchi yetu haya ni majukumu yetu sisi waislamu inawajibika tuwe makini katika mlango huu na tusiwape mwanya wale ambao wako tayari kuwagombanisha waislamu ambao Mola wao ni mmoja kitabu chao ni kimoja dini yao ni moja wakagombana kwa mpira na mingineyo yasiokuwa ya faida katika umma yaliyoletwa kuvuruga Uislamu na kuleta uadui baina yao kwa hiyo amani ni jambo la kuichunga kuwahifadhi viongozi kadhalika kuwa nao katika yale ambayo hayapingani na sheria ya Uislamu ni jambo muhimu watafahamu tunawatii katika yale ambayo hayapingani na sheria familia yetu ya Uislamu ni wajibu juu yetu, na hii ni sehemu moja katika ile sehemu ya kulinda amani. Kadhalika ada adau salawati almafrudha, kutekeleza sala za fardhi, kurejea kwa Allah. Haya ni katika yale ambayo yenye kupelekea amani, kwa sababu hadhihi alnima, amani ndugu zangu ni neema, na ikitoweka amani alfawda itaenea idha sada alkhawfu warrabu fi qulubi alibadi inapo utawala hofu na woga katika nyoyo za waja kila mmoja akawa anamkimbia mwenzake wanapita watu katika mitaa hawana amani majumba yao watoto wao biashara zao watu tunaona mambo yanatokuwa pakifanyika fujo kuna wengine wanaingia katika maduka ya watu wanaiba kuna wengine wanavunja ndani ya maduka ya watu wanachukua hii ni sehemu ya kufanya vurugu na ni amani imetoa imetoweka katika maeneo hayo kwa hiyo tunamuomba Allah azza wa jalla bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula aihifadhi nchi yetu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 اللهم ارزقه بطانة صالحة برحمتك أرحم الرحيم قوموا إلى الصلاة